ad lavaret. Ma galfe don et tefe. Ma galfe zewe les afe. Nalfer ke ble bu an or? Nalfez ke ble bu an Deo rafe be an kalz avel. Leo rafe be an kalz lounet. Le ke be an gwell Fais que bien en Gualul. Mais gaffe bien en Astraire. Mais gaffe prien en douar.